บุ๊กทูสิบแปดอัชตัวนอลิกาการทำความสะอาดบ้านทวาร์กิมัสสนามัวสวันนี้เป็นวันเสาร์เชนเดนเชสตาเดนสวันนี้เรามีเวลา Šiandien mes turime laiko. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Šiandien mes valome butą. ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Aš valau vonią. ภรรยาของผมกำลังล้างรถ Mano vyras plauna automobilį. เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยานเว i k a i valo d v i r a č i คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Senelį l a i s t ก g ė l ส s เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Vaikai tvarko vaikų kambarį ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Mano vyras tvarko savo rašomąjį stalą. ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า Aš dedu skalbinius į skalbyklę. ผมกำลังตากผ้า Aš džiaustau skalbinius. ผมกำลังรีดผ้า Aš l y g n u skalbinius. หน้าต่างสกปรก Langai yra nešvarūs. พื้นห้องสกปรก Grindys yra n e š v a r i s จานชามสกปรก Indai yra nešvarūs. ใครเช็ดหน้าต่าง Kas valo langus ใครดูดฝุ่น Kas siurbia dulkes ใครล้างจาน Kas plauna indus